і обоє багато сміялися. І тут він помітив, що ноги в дівчини дуже гарні, повні і стрункі. І він уже не самохідь поглядав на її ноги, хоч знав, що це непристойно. Але дівчина тільки підохочувала його, це він розумів по її очах, і по тому, як сміливо тримала вона його під руку, як мов би, ненавмисне притискалася до нього в притемнених місцях і хвилювався страшенно, так аж йому перехоплювало віддих. Великий, зніяковілий, схвильований, він блукав з нею по інституту, йому здавалося, що виглядає простакувато, але цього ніхто не помічав. Їх скрізь зустрічали радо, і він голосно хоч і не зовсім улад співав, де синь стоїть над краєм, і ту вермут, якого колись не любив, і навіть протанцював із своєю білявою супутницею довкола ялинки. Разів зодва вони зустрілися очима, і він зрозумів усе. Тільки жінка може вказати поглядом межу до якої допускає чоловіка. І виявилося, що цієї межі не було. І це його розхвилювало ще дужче, але водночас і послужило для нього якоюсь пересторогою. І коли високий рудий хлопець одібрав її в нього на танець, тихенько вийшов з залу. І аж тепер відчув як йому сумно без Ірини. І хвилювався він від якоїсь глибоко захованої думки, від тривожних спогадів, що навіть не були спогадами, живими почуттями. Він аж трошки розсердився, аж подумав, що Ірина вчиняє так навмисне, аби він більше нудьгував за нею, аби дужче кохав. Але чому поїхала в такий день? Новий рік для подружжя це як заспів до гарної, хоч може й нелегкої пісні. Зібрався йти додому, але згадав порожню квартиру, і йому стало моторошно. Та й не хотів, аби завтра говорили, що він дуже рано залишив таку веселу, таку розкішну якої не пам'ятали новорічну гулянку, а що вона така розкішна, що її не бачить Ірина, йому аж стало кривдно. Ще й трошки шкода її. Десь сидить у готелі біля телевізора. Чергова химера, чергова самомуштра. І він сидів у темному кутку вестибюля на старому дивані, передумував свої думки. Хвилювання його не зовсім минуло. Кілька разів майнули в уяві керпате личко і повні струнки ноги в капроні зі стрілками. Навіть щось у ньому рвинулося Піти і розшукати її знову. Але він здолав те своє бажання. Він знав, що сидить у вестибюлі сам, коли не брати до уваги старого гардеробника Ілька Оверковича, котрий навіть сьогодні перебував на своєму посту, тільки сидів не прямо, як завжди, а похилившись на парапет гардероба, підперши рукою голову. Сухенький маленький дідок, мовчазний, як вічність. Такий завжди. Ніхто про нього нічого не знає і він ніколи не розказує про себе нічого. Мовчки подає пальта, мовчки покладе назад на прилавок гривенник, коли хтось із гостей через незнання втисне до шкарубкої поморщеної долоні. Але кожухи й шубки подає справно. А коли прощається з директором та з Василем Васильовичем, підносить до голови руку, неначе хоче зняти шапку. Ілько Оверкович його не бачив.